من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا اللهم يسر لنا أمورنا في الدارين اللهم اجعل خير أيامنا يوما نلقاك وأنت راض عنا زهر الله uzvišenom stvoritelju Gospodaru, naš ništa nije lahko osim onoga što ti olakšaš, pa te molimo da nam svaki hajr na ovome i na budućem svijetu olakšaš. Molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš džennetom i svakim dijelom koji približava džennetu i da nas sačuvaš od vatri i svakoga djela koje približava vatri. Salavat, salam, mir i spas posljednjem Božijem poslaniku i miljeniku Muhammedu, njegovim časnim ashabima i plemenitoj porodici, neka je mir i spas svima onima koji slijede istinu, zovu istinu i žive istinu u svojim životima. Amin. Na samom početku našeg večerašnjeg družina sa hadisima Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam u mjesecu Rasulullaha Rabiju Leval zamolio bih vas da se sjetimo Fatihom ili domom imama Buharije čiju hadisku zbirku čitamo Redan Lila al Fatiha. Allah je počastio umet Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem sa specifičnostima sa kojima nije počastio drugi narode Muhammed alaihi salam je posljednji Božji poslanik i kada posmatramo njegov život sa sigurnošću možemo tvrditi da nema ni jednog jedinog odnosa, ni jedne jedine relacije, ni jednog jedinoga stanja da bilo ko od nas, muško i žensko, mladi ili star, da može doći u takvu situaciju, a da Resulullah s.a.v. nije prošao kroz identičnu situaciju ili situaciju koja je 90% slična toj našoj situaciji. Ako pogledate najteže stvari u životu čovjeka, poput gubitka oca i majke, poput gubitka bračnog druga, poput gubitka djeteta, sve je to Rasulullah sallallahu alaihi sallam doživio. I ako pogledate najveća ostvarenje u životu čovjeka, što ljudsko biće može priželjkivati sebi, ako je čestiti čestita onda na dobrobit svih ljudi, da bude osoba koja je prvak jednoga naroda i prvak jedne zajednice. To je bio Muhammed a.s. Bio je protjeran iz Mekke i bio je prvak Medine i prvak Arabijskog poluotaka i prvak kompletne zajednice. I kada gledate Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam i kada čitate o njegovome životu, ja bih vas zamolio da vas uvijek vodi kuranski ajet وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ Znajte da je među vama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nije gospodar rekao vjerujte. Dosta muslimana danas vjeruju da je među nama Rasulullah, a da li znaju da je među nama Rasulullah, to je upitno. Što znači? Valemu ene fikum Resulallah. Kako je Rasulullah savjetovao mladim ljudima da se ponašaju? Ako to znaš, onda znaš da je među nama Rasulullah. sallallahu Ako znaš kako je Rasulullah rekao mužu da se odnosi prema svojoj hanum, onda znaš da je među nama Rasulullah. sallallahu Ako znaš kako je Rasulullah rekao da budeš u svome poslu predan, marljiv, onda ti primjenjuješ ovaj ajet valemu enne fikum Resulullah. Znajte da je među vama Resulullah. I dokle god je njegovoga sunneta, dokle god je muslimana i muslimanki, koji svoj život uspostavljaju na tim vrijednostima, na tom odnosu, među nama je Resulullah sallallahu. I svaki naš salavat salam, kao što sam ranije spominjao hadise, svaki naš salavat salam, a posebno u ovoj večeri, koju smo odabrali za halke hadisa, svaki naš salavat salam dolazi do Resulullaha i na svaki salam Resulullah sallallahu sallam odgovara. Mi volimo Isa pejgamber, ali kako da slijedimo Isa alaih salam u pitanjima brak, kad jel? Mi volimo Musa alaih salam, ali kako da slijedimo Musa alaih salama ako smo na nekim funkcijama Musa alaih salam nije bio vladar, bio je poslanik sam. Mi volimo Sulejmana alaih salam, ali kako da slijedimo Sulejmana alaih onim trenucima kada nam je teško i kada smo pricnuti, kada je Sulejman bio vladar. Jedini poslanik i zbog toga on pečat svih poslanika u čijoj ličnosti imaš uzor, najbolji uzor, najbolji obrazac je Muhammed sallallahu Jedan ahbab za vrijeme studija, Allah dragi, dao da je izgubio oca. I onaj, daleko sam, nije tada bilo ovog interneta, nije bilo ovih čuda tehnički i sad nezgodno, pa barem da mu pismo pošalje. Znam da je, i to je vrlo opasno, nastojte srca ljudi vezati za gospodara, nemojte vezivati za sebi onaj ko veže srca svoga, srce svoga djeteta za sebi, može svoje dijete upropastiti. Da tako odlazak babe i majke iz života bude takav šok tom djetetu, da se nikada za života ne opore. I piše na njemu onaj pismo i kaže, brate, onaj, kaže Rasulullah sallallahu alaihi najvećih iskušenja su oni najbolji među vama, jel? Kad vidiš insana da je na iskušenjima, vidiš čuva namaz, predan gospodar, znaj da je to osoba koju Allah priprema za najveće deređe. Iskušenja su čudne. Kada je Resulullah s.a.v. doživio da iz meke njegove jel, bude protjeran, doživio je gubitak domovine. Kompletan imetak Muhammeda sallallahu je uzet u, Zbog toga bih vas zamolio, nemojte da mi muslimani i muslimanke koji tvrdimo, a moramo tvrdnju svoju podkrijepiti jel, argumentima. Svaka tvrdnja koja dođe bez argumenta je prazna priča. Evo, alhamdulillah, večera ste ovom sadakom koju smo svi donijeli po kilu šećera, kilu makarona, ulja, brašna, pokazali da mi vjerujemo u hadis Rasulullah sallallahu alaihi sellem ma amene bi, ne vjeruje u meni, onaj ko zanoći jel sit, a komšija mu gladan. O, malo djel. Malo djel. I nemojte očekivati da se velike stvari dese u našem društvu, je god ti i ja ne počnemo s tim malim koracima. Koliko god da se to čini, neko će reći pa šta smo mi promijenili. Neka. Mi smo dali svoj doprinos. Neka je to posto ali je 0,00001% dobra jel alhamdulillah, kada deset ljudi uradi, pa sto ljudi uradi, pa hiljadu ljudi uradi, pa deset hiljada ljudi. Pogledajte, alhamdulillah, kako se stvari mijenjaju, hvala Bogu, u muslimanskom svijetu. Učite dovu za umet Muhammeda Učite ovaj umet da nema ni jednog argumenta da smo na istini. Jer smo na vjeri u jednoga Boga. Da nema ni jednog argumenta. Samo pogledajte zlostavljanja i mučenja u zadnjih 50, 60, 70 godina koju su muslimani doživjeli od njihovih vlastodržaca koji kažu da su muslimani. Do te mjere su ljudi bili potlačeni, ubijani. Gotovo da nema to, ima država, nema familije da nije nekoga izgubilo. S kim god sjednete nekoga su izgubili. I to izgubili u smislu da je ubijen. Ne izgubili ono otišlo u zatvor. Ne, Sada, alhamdulillah, u mjesecu Resulullah sallallahu alaihi wasallam čuvajte suštinu. Ono što prvo šeitan ubije u mom i tvom namazu jeste koja osobina? Skrušenost. Zašto? Kad ti ubije skrušenost, da mehanika. Mehanika. A kad si skrušen, bolje ti je obav četiri rekata skrušeno nego 44 bez skrušenosti. Jer od namaza, ka, Hazret poslanik kaže, imaš onoliko koliko si bio u njemu. Isto tako, od mjeseca me bluda ti i ja imamo, znate koliko? Onoliko koliko slijedimo Rasulullah sallallahu alaihi sallam u svakodnevnom životu. Onoliko koliko mislimo da učinimo ovo dobro pa ga učinimo. Onoliko koliko sad molimo da Allah nagradi one momke koji evo nisu na halki, eno radi oko, oko onoga. Imamo onolik, pazite, nemojte da se mjesec rođenja Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, kada se radujemo blagodati rođenja pečata poslanika, kaže Hafiz ibn Hajar, kaže koji je najjači argument da treba obilježiti mjesec Rebiju Leva, kaže najjači argument je ono što bilježe Buharija i Muslim. Kada su Resulullah sallallahu alaihi wasallam pitali, zaista je i postoje dana šure, deseti Muharrem, Kaže, zašto poste, pita Resulullah. Kaže, to je dan kada je Allah spasio Musa, alaihi salam. Kaže Resulullah, sallallahu alaihi salam, zaista je nama Musa preći nego njima. Pa zar nama nije Muhammed preći nego bilo kome? Ali na primjeren način. Onako kako je Resulullah rekao. Tako što ćemo u svojim porodicama činiti dobro. Tako što ćemo postiti, pogotovo u ponedjeljak, evo, to je bilo uoči, jel? onaj 12. rebiju levala, poslanika kada su pitali, Allaho poslaniće, zašto postiš ponedjeljak? On je odgovorio šta? To je dan kada sam rođen. Svaku blagodat koju ti Allah, dragi, dovede pred tvoja vrata. Dočekaj sa pokornošću, dočekaj sa zahvalnošću, na taj način je čuvaš. Zbog čega sam ovo spomenuo? Zato što je poglavlje do kojeg smo došli, poglavlje babu hifdila ilm. Poglavlje čuvanje, čuvanje znanja doslovno hips, vi znate da se kod nas vezuje za Kur'an Kerim i to je učenje na pamet. Naravno, učenje na pamet podrazumijeva čuvanje. I obaveza nas muslimana i muslimanki, ja, bih volio, svi vi imate neke uspomene. Zapišite. Zapišite detalje iz svoga života koje biste volili sutra za 10, 15, 20 godina da ispričate svojim, svojoj porodici. Zaboravljamo puno toga. I zato su kazali El hifzu sajd, kaže, pa učenje na pamet je, kaže, kao lov. Wal kitabetu qaid. Kaže, a kada zapišeš, kao da si zavijezu. Zapiš, zapiši detalje koji su tebi bili bitni u životu. Ne, sutra, neki težak moment, Podijel to sa svojim ukućanima. Reci, sjeća se Hanuma kad smo u kući imali samo deset maraka. Ima Mahbaba jednog dobrog za vrijeme agresije priča, kaže, oženio sam se, imao sam deset maraka u džepu. Ništa drugo nema. Kaže, ta isti dan dolazi mi Ahbab, kaže, bil ti radio, ima onaj, to odmah iz agresije nakon Daytona, kaže, ima, kaže, taj taj čovjek otvorio neko gradilište pa da ideš fizički rad. Kaže, od odmah. Kaže, subhanallah, prije nego što će mi ovaj ponuditi posao, zaboli me zub. Kaže, i oni deset maraka što sam imao, ja i Hanuma, odem i dadim da me, da me popravi zub. Sad zamisli, kakav je to tevekul na gospodara, kako je to oslanjanje na Allaha. Kad je on, ali ne, ne, odmah prihvatio posao, odmah počeo raditi. Alhamdulillah, zapišite te detalje. Bismillah. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله prenio nam je Abdul Aziz ibn Abdullah حدثني مالك عن ابن شهاب od Malika od ibn Šihaba od Aređa an Ebi Hureyre radijallahu anhu annahu qal od Ebu Hureyre radijallahu anhu da je rekao Inna nase je kulun. Zaista ljudi govori. I uvijek znate, evo malo prije, ovi što naprijed sjede kaže ne možeš ljudima udovoljiti. I to je činjenica. I danas je sve više ljudi jedna glava hiljadu jezika. Međutim, vi morate znati da je pored Rasulullaha sallallahu alaihi sellem prošla dženaza. Pa su ljudi tu dženazu različitim ružnim riječima popratili kao taj insan je bio loš, bio ovakav, bio onaka. Tada je Resulullah s.a.v. rekao veđe bet, kaže tako će biti. Pa je prošla druga dženaza, pa su ljudi rekli dobro. Pa je Resulullah s.a.v. rekao veđe bet, ono vađi bit, kaže tako će i biti. Kažu, Allaho šta će to biti? Pazite, ljudi govori Kaže Resulullah, prvu dženazu ste popratili riječima da je insan bio loš pa ćemo biti kod Allaha loše, ide u vatru. Drugu dženazu popratili ste riječima da je bio dobar insan, pa sam rekao tako će i biti. On će dobiti kod gospodara dobro jer je kod vas bio dobar. Čuvajte se loših mišljenja, ako su utemeljena. A da će biti loših mišljenja, neutemeljenih bit će. Insan se mora boriti da ima među ljudima. Nemoj dozvoliti što kaže Resulullah sallallahu pred bitku na bedru. Sallallahu alaihi Zamisli, 313 muđahida s jedne strane vamo hiljadu. Oni imaju stotinu konjanika. A sahabi plemeniti samo dva. Stotinu konjanika u ta doba se računa kod deset ratnika pješaka. Sto konjanika može hiljadu ljudi povaljati sad pa sad. Kaže Resulullah sallallahu alaihi ima li ko od vas da sam mu ja nešto neki zulum na njih? pred bitku. Kaže, jedan Sevad se zvao. Kako je Resulullah rijedao safove, Sevad je malo bio se isturio. Pa ga je Resulullah sallam vratio, rekao, Sevad ispravi saf. Pa se Sevad vratio. Pa opet Resulullah našao se Sevad ovako krupniji koji ja sve ispadu. I kaže Resulullah ga opet vratio. Treći put Resulullah sallallahu alejhi mi svak mu bio u ruci, mi svakom ga ono nazad nazad. sevade kaže popuni to. Nemoj da, da je sav kriv kaže sevad se napravio, kaže aj, zabolilo me. Kaže Allahov poslaniće, mene ovo zabolilo. Kaže Rasulullah, evo sevade mi svak, vratim Allah te drago pred bitku na bedru. Neće Rasulullah niči hak, da je tru nečijeg haka Čuvajte se ljudski hakova. Ovo zaista ljudi govore. Ebu Hurere kaže, vidjet ćete o čemu se radi. Zaista ljudi govore, ja posvećujem tome pažnju ako to ima neku težinu i kaže Resulullah mu dao misvak i krene da, da seva, da vrati Resulullah. Kaže Allaho poslanić ti s mene ovdje gdje mi je bilo otkriveno, a kaže ti si, kaže obučen tu, da, da, da malo otkrije. <laughs> Subhanallah. Kaže poslanik sallallahu alaihi sallam šta će poravnanje? Otkriva dio svoga tijela ramence i kaže radi radijallahu anhu prilazi i ljubi poslanika sallallahu alaihi sallam. Kaže Allaho poslaniće sinoć sam usnio da ja neću iz ove bitke izaći živ. Pa volim da posljednje što sam od Dunjalka uradio jeste da sam tebi poljubio. Sallallahu Zaista ljudi govore inne nase je kulun, eksara Ebu Hureyre. Ebu Hureyre puno hadisa prenosi. Vi znate da on prenosi preko 5200 hadisa Rasulullaha sallallahu Walaula ajatani fi kitabillah. E sada, ovo je prvo, kritika mi je upućena. Kritika glasi, zaista Ebu Hureyre prenosi puno hadisa. E sad on njima odgovara, evo utemeljeno Da nije dva ajeta u Allahovoj knjizi, ja ne bih vam zaista prenosio. Kaže, inne ledine mune ma enzelna bejinat. Zaista oni koji kriju ono što je Allah objavio od bejinat, jasnih dokaza. To su hadisi Resulullah. Ja vam zbog toga govorim. Nemojte se igrati Svaka ljubav, koliko god da je jak, utemeljena, je na nekom argumentu. Možeš insana volit koliko god hoćeš. Ali ako stalno vidiš da te taj insan gura od sebe, u jednom trenutku jutelj će puć i ti će se udaljiti. Kaže Abu jeste, ja prenosim od Rasulullah To je moj odnos prema njegovom hadisu, ali je utemeljen na čemu? Utemeljen je na ovom kuranskom ajetu. Ja ne želim da vam sakrijem jedan i pazite, prednost koju mi muslimani imamo u odnosu na sve druge ljude jeste do, do u detalje mi znamo kako je Muhammed a.s. jeo, kako je pio, kako se oblačio, kako je ibadetio, kakav intimni odnosimo, na koji na, do u detalje nema ljudskog bića koje je detaljnije popraćeno nego Muhammed sallallahu I najveći argument nisu trun prašine, a ne prljaštine, trun prašine nisu na njegovom životu našli. Kaže jedna žena, nemuslimanka, kaže primila sam islam nakon što sam pročitala kuranski ajet u kojem gospodar kaže ja her rasulu belih ma unzile ilike mir rabik wa illam tefal fema suri maida. kaže o, o poslaniće dostavi misiju svoju dostavi poslanicu i kaže gospodar wallahu ja simu keminen nas a Allah je taj koji te štiti od ljudi. Pa kaže, što si primila islam radi tog kuranskog ajeta? Pa kaže, Muhammed a.s. ima uvijek dvojicu tjelohranitelja u sebi. Kada je taj ajet objavljen, on je rekao hajte vi. Nije šalo. Sva arapska plemena tad radi kuju zavjere protiv Muhammeda a.s. On, kad je objavljen ajet, Allah te štiti od ljudi, hajte vi. I kaže, ešhedu an la ilaha illallah, wa ešhedu anna Muhammeda Rasulullah. E sada dalje kaže, pogledajte, nije dovoljno da argumentira svoj stav. Desi se neka priča. Iznesi argument. Pazi, ali nije to dovoljno. Objasni kontekst u kojem se nalaziš. Kaže Ebu Hureyre, inne ihvanena, zaista su naša braća. I ako hoćeš da, da te ljudi uvažavaju, prvo s čime ti moraš početi, ljudi, samo na dva mjesta uzvišeni gospodar u Kur'an Kerim se obraća ljudima sa eju haladine keferu, ovi koji ne vjerujete. U koli jaju kafirun i jaju haladine keferu la ta teziru Koli jaju kafirun, reci o nevjernici. Ja neću robovat onome čemu vi robujete. To nema, to je pitanje vjere, to je pitanje usmjerenja. Samo u toj suri i na kraju u suri, u džuzu tacem, u, suri Tahrim, na kraju sure, kaže gospodar, o nevjernici, nemojte se izvinjavati danas, gotovo. To je sudnji dan već, preselili ste kao nevjernici. Na svim drugim mjestima, ja i nas, o ljudi. Ovdje debu Horere ide tim principom. To je princip komunikacije. Resulullah je volio da ljude zove najdražim njihovim imenima. Kad bi Resulullah znao da je nekom je drago da ga zovu ne znam, Enesa, on ga zove Enesa. Ako bi zovu ga Ebu Mohamed, zove ga Ebu Mohamed, dobio dijete, dao mu ime Mohamed, zvao je ljude najdražim imenima. I to je Ebu Hrere primijenio Kaže, zaista su naša braća. A sad, što ovo nije šala. On će sada reći koji je kontekst njega naveo da prenese puno hadisa Resulullah Kane inne ihvanena minal muhađirin. Zaista su naša braća od muhađira. Jer je i on muhađir. Kane ješgaluhu mustafaku bil aswaq uvijek su bili zauzeti trgovinom na pijaci. Allaha vam dragog, ja nedavno s a babom sjedim pa mu objašnjavam. Pazite, kada je Hazreti Omer vidio čovjeka non stop u džami, kaže, pita, ko Boga bogati izdržava? Kaže brat njegov, recite mu da je brat bolji od njega. Ovo je svjedočanstvo Ebu rire kakva je bila dinamika života u vrijeme Resulullah. Pazi, dok je Resulullah bio među njima, niko nije našao za sporno što su oni posvećeni trgovini. Muhađiri, Kaže, zaista su naša braća mohađi, obavim namaz, idem dalje. Nema tam gubljenja. Kaže, wa inne ihuane nam jel ensar, sada ensari, on objašnjava kontekst. U Medin smo svi, Resulullah je među nama. Međutim, muhađiri zauzijeti šta? Mora se izdržavati. Neće, Allaha vam drago, koju radost insan osjeti kad on nije u onome redu za ovu javnu kuhinju ovdje. Zamisli, Allah je mene i tebe počastio da mi možemo danas donijeti kilu kilu šećera, kilu makarona, litar ulja. A nismo mi ti koji ćemo sutra možda ujutru morat u pola osam, u osam, stati ovdje da, da jedemo. Dostojanstvo vjernika, zapad i vjernice je u tom je da ne zavisi ni od jednog Božjeg groba. Čim zavisiš od nekoga, znaj ako nije mumin tračite. Ako je mumin u najmanju ruku tebi će biti nezgodno, ja zavisim od njega ljudi. Zato čim možeš zarađivati, zarađuj za život. To je sunnet Resulullah. Od deset godina uči djete. Evo sine, odradi to dok ćeš novac, džeparac. Nije meni mrsko da mu dam, ali hoću da djete nauči šta? Da cijeni. Cijeni. Pazite, princip Islama koji se zove zekijat utemeljen na, kojem, na, koje, na kojoj pretpostavci? Na noć. Ako nemaš imetka, kako ćeš ga dati? Kaže, vo inne ihvanena ensar, zaista su naša braća ensarije. Sada objašnjava kontekst. Kaže, muhađiri bili zauzeti na pijaci. A dobro, gdje su bile ensarije? Ne, uz Resulullah, non stop, ne, ne, ne. Kaže, zaista su naša braća ensarije. Kane ul amelu fi Već su imali svoje imetke, imali kuće, imali njive, imali voćnjake koje je valjalo održavati. Znači, baš kad da ti kupiš nešto pa da prodaš na pijac, a baš kad, kad imaš njivu, valja to kopat, valja to pripremiti, valja usjede, valja posijat, valja... Kaže, e sad kaže, on, on sebe između ove dvije skupine. Iako je on muhađer, došao je onaj, onaj u Medin. Kaže, braća muhađer je bilo zauzeti na pijaci. Braća Ensari je bilo zauzeti u radu svojim metima, Ima i metak, hoće da ga unaprijedi. I Resulullah s.a.v. kad mi je onaj ashab došao i rekao Allahu poslaniće, sve što imam želim da uvakfi. Kaže Resulullah s.a.v trećinu u i trećina je puno. Trećina je puno. I kaže Resulullah, znaj da ostaviš svoj evlad, to je pravilo, pazite, da ostaviš svoj evlad imućni, dostojanstveni. Bolje je nego da ih ostaviš u stanju potrebe da ljude drugi opterećuju. To je princip. E kaže, sad Ebu Hurire objašnjava kakav je on bio, kaže, Wa inna Eba Hurajra, a zaista Ebu Hureyre, kane jelzemu Rasulallah. Stalno se družio sa Rasulullahom sallallahu alaihi E sad kaže, ali pogledajte, ovo je malo i, jedna žalba mala njegova. Kaže, bišibe i batunihi. Kaže, zadovoljan da taj dan ima nešto malo da pojedi. Pa, znači, ja imam misiju. Moja misija ja sam Abu Hurajra moja misija je da budem uvijek uz Resulullah i pamtim hadis. Međutim, ako budem to, niću moći imati neki metak tipa, neke stoke, neki voćnjak, nešto zašto hoću da budem uz poslanika. Niću moći ići na pijacu da trgujem. Pa sam zadovoljan šta? Zadovoljan sam da budem sit taj dan. Subhanallah, bilježi tirmizi. Juče čitam hadis. Kaže Rasulullah sallallahu alaihi sallam. tri najveće blagodati zapamti. Kaže men asbaha aminan fi sirbihi. Onaj ko osvani ujutru, sutra ujutro ako kao takav, s ovoga hadisa. Men asbaha aminan fi sirbihi. Onaj ko u svojoj zemlji osvani bezbjedan. Sigurnost, bezbjednost. Mu'afa fi džesedihi Zdrav. Ne mora reći mi, doktorima, ne mora ganjati 20 nalaza da bi skontali oni da ne znaju šta mu je. Kaže im jedan nabav majci mu rekli 70 i kusurio godina, kaže 20 nalaza da izvadim. Mislim, kaže ja, ja sa 30 godina ne mogu, a oni mi dali. Subhanat. Kaže, ko je bezbjedan. Drugo, zdrav, zdrav. I treće, a indahu kotu umihi. ima taj dan šta jest. Neka zna da od ka što ima kod sebe on ima. Subhanat. Tri blagodati. Bezbjednost, Prva stvar, zdravlje, druga stvar i treća stvar, da imaš da jedeš šta tada. E sad, kaže Ebu Hurire, e sad šta, to, ta, to moje usmjerenje, kaže Ebu Hurire, da budemo uz Rasulullah sallam, šta je meni donijelo? Kaže, prisustvovao sam ono čemu oni nisu prisustvovali i zapamtio sam ono što ono što oni nisu zapamtili. Jer nije bilo to. Ovaj odnos kada čovjek sebi odabere emisiju, kogod vam ne može kazati u jednoj rečenici čime se u životu bavi, znajte da taj čovjek ima ozbiljni problema sa usmjerenjem. Zapamtite, pravilo 50%. Sve ono što ti uzima 50% budnog vremena, mimo spavanja, mimo jela, sve ono što ti uzima 50% vremena, to si Time se baviš. Ako tu posao, to, to si ti. Pravilo je 50%. Nečim ćeš se možda baviti 10%, nečim 20%, nečim 5%. Zubima svojim možda 0,5%. ja, 0,1%. Ovdje Ebu Hurire nama bitnu poruku šalje. Odaberi ono čime se ti baviš. I mene je onaj zaista raduje što vidim kod mnogih mladih ljudi danas. A to će ako Bog da dati rezultate tek tek u sljedećim. Jer vi na, vaše vrijeme dolazi vam, ovi momci koji su ispod 30 godina, a vaše vrijeme tek dolazi. Ako vi znate u kojem pravcu idete i ako vi imate spremnosti i želje da sve ono što je potrebno od vrijednosti, od znanja i od vještina, da dođete do tamo steknete, onda ima salameta za umet Muhammeda sallallahu Od vaše generacije zasi Već moja generacija mi se računamo kao stari pita, kaže jedan, kaže po definiciji međunarodne zajednice Ujedinjenih nacija, kaže mladi, čovjek, mla, je čovjek do 40. godine. A kaže jedan mladi je čovjek do mojih godina. <laughs> kaže kako ja starim pomjera se granica mladosti. <laughs> Suština, Ebu Hurere je imao misiju. Svako od nas mora definirati sebe, mora tačno sebi u glavi imati čime se on bavi. I neka zna, da onako kako te šeitan kada se na namazu zna govorit e mogu bi ti učit Kur'an pa ti počneš učit Kur'an kaže ti šeitan a da si zaradio šta para mogu si na halku donije dvije kilo umjesto kile šaltate jel prebacijete iz hala u ti kažeš ja sada studiram zapamti ono u čemu si ti od tebe najviše traži da se tome posvjetiš ako se tome ne posvjetiš onda sam argument protiv svojih odluka na fakultetu nemoj dozvoliti da prođe dana da nisi na fakultetu ako je radni dan. Ja ne razumijem, zaista, ove redovno vanredne studente. Allah mi dragog ne razumijem. Kad vidim u Hureru, kad kaže zadovoljan sam ovaj dan da imam šta da jedim i da sam uz Allaha sallallahu alaihi Koliko naših studenata ima da im treba pomoć, to na nama je koji radimo da im pomognemo, da ih pronađemo, da im pomognemo ali nemojte dozvoliti, pogotovo ovo studentima govori, nemojte dozvoliti, evo u mjesecu Muhammeda sallallahu alaihi u mjesecu review level, nemojte dozvoliti da one klupe na kojima vi treba da sjedite budu prazne, jer znajte da to mjesto zove i kaže, ja sam Allahov nimet tebi. Evo, možeš doći sjesto ovdje i učiti, a ti se osto spavat kod kuće. Ovdje jedna vrlo bitna, ja sam pripremio o jednoj osobini da govorim, ali evo nema vremena, dok smo pročitali hadis, prošlo je dosta, više od pola sata. Vrlo bitna osobina čovjeka. Kada su Resulullah sallallahu alaihi sallam pita, Allahov poslaniće, obavijesti me o djelu ahbirni an ameli, iza amiltuhu ahabbeni Allahu ahabbeni an nas. Kaže, obavijesti me o djelu ako ga uradim, za Allah i za ljudi. Tada je Resulullah s.a.v. rekao izhed fi dunja. Budi zahid. Nemoj biti pohlepan. Budi skroman. Budi skroman na dunjaluku. Juhibbuk Allah. Volit ćete Allah. fi ima fi ejdin nas. I budi skroman kada je u pitanju ono, nemoj biti pohlepan za onim što je u rukama ljudi. Kaže Juhibbuk. Volit ćete. Čim on da ti pare od njega odmah, odmah drugačije. Znajte da na ovo mi mora čovjek raditi. To je ozbiljan, ozbiljan proces u životu mladoga čovjeka je da dođe u situaciju da, da, da ima dostojanstvo svoje. Vjerujte mi, moramo raditi na tome da mladi ljudi imaju svoje dostojanstvo. Spominje se i time ću završiti. Kaže, jedan je učitelj imao onaj učenika u Siriji su bili i kaže, živio je vrlo skromno taj učitelj. I kaže, onaj, nema sobičak jedan, tako. I ovaj učenik svaki dan sa svojim učiteljem učio i radio i učio i radio i tako. I kaže, eto, ona, ima namjer otići do Iraka, pa imaš li do Bagdada, imaš kakvu želju. Kaže, pa tamo je, kaže, moj učitelj. Kaže, bil ga otišao posjetiti, prenijeti mu, ne znam, neku hediju ili onaj salam tako. Kaže, dobro, kad završim to što imam, otiću da, da, da posjetim tvog onaj učitelja. Kaže, došao je taj momak iz Damaska došao u Bagdad i završio što je imao i kaže gdje je, kaže kuća tog i tog alima. Kaže eno je, kaže vidiš gore na brdu, a tamo pukla kuća ogromna. U njemu odmah ništa nije jasno. Znaš, on ima sliku svoga učitelja. Ne? On misli, možeš misli kad moj učitelj živi u tri kvadrata, pet kvadrata, ovaj živi u jedan i pol. I kaže, došao je kod njega, kaže, pokucu na vrata, kaže, izlazi sluga, on trgovac veliki. <laughs> kaže, bujrum, šta se treba? Kaže, ja sam učenik tog i tog Alma iz Damaska i Šama, poslao me onda da poselam. O, bujrum, bujrum, uđi, kaže, on je, kaže, u džami, kaže, ima predavanje, sad, kad se vrati, ode ima pijacu, ima radi, pa će doći posle podne, ali rekao je, kogod dođe da ga uvedemo i da ga nahranimo, da jede. On ušao, bašća pukla pijet duluma. Njemu ništa nije jasno, kaže, ovaj, ova insan, ovaj samo za dunjalkom hlepi. Kaže, su postalo je hranu, kaže, ja u životu nisam probao. Tako je dobra hrana. I kaže, je on, on završio, dolazi Alim, a onako kaže, ali nije nešto posebno raskošno odjeven. Sjed pa kaže, ko si ti sine? Kaže, ja sam učenik tog i tog. <laughs> Kaže, dobro, dobro došao ovo on. I kaže, trenio salami i tako. Kaže, hajde da proučimo za tvoga šeha. Kaže, gospodaru moj, ljubav prema Dunjaluku i srca moga učenika izvadi. ga tamo u Damasku. <laughs> Kaže, ona ne zna duboko ući u drugu <laughs> Zašto? Pa kaže, tebe vidi njega, ali je pa neće, zacrvenio se samo i pokupio se došao, on je svo vrijeme putem, duži je put pa se može razmišljati. Kad putujete razmišljajte, nemojte pričati. Ona je, gledaj stvari oko sebi Kaže, došao on tamo kod njega. Kaže, Allah drago, šta ti je moj učitelj rekao? Kaže, skupio nas je, bilo nas je, kaže, desetak i uči dovu gospodaru ljubav prema Dunjaluku iz srca moga učenika izvadi. Kaže, ovaj šeh odmah počeo plakati. Kaže, tako mi je Allah, on je u pravu. Jer Allah je ljubav prema Dunjalku iz njegovog srca izveo, pa mu je Dunjalku ruke dao. A meni je još uvijek ljubav prema Dunjalku u srcu. Nemojte da vas hal ljudi zavara, Suština u odnosu prema Dunjalku jeste da nam bude u rukama, da mi sa njim vladamo, a ne da on nama vlada. Ja molim gospodara da nas počasti da to razumijemo. Amin. Euzu billahi min shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa wafa. Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, molimo tu mjesecu Muhammeda sallallahu alaihi sallam, da nas počastiš da njega slijedimo u svemu što je ostavio. Gospodar naš, počasti nas da poštujemo svoje roditelje. Gospodar naš, počasti nas da poštujemo svoje bračne drugove. Gospodar naš, počasti nas da odgajamo svoju djecu ljubav prema tebi i prema tvome Muhammedu sallallahu alaihi Gospodar naš, molimo te da nas počastiš svakim dijelom koje približava džennetu. Gospodar naš sačuvaj nas od svakoga djela koje približava džahennem. Gospodar naš počasti nas da budemo ustrajni u svakom dobru kojeg smo započeli. Gospodaru ti, ti si naš zaštitnik i dovoljan si nam ti. Gospodaru naš očisti naša srca od lice licemjerstva. Gospodaru naš očisti naše jezike od laži. Gospodaru naš očiti naše oči od harama i svake vrste izdaje. Gospodaru naš onaj ko umetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam hoće dobro timu podaj da ostvari svako dobro gospodaru naš ko želi zlo umetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam ti nam pokaži ime svoje Aziz silni na njem. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas proživiš u društvu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i da ovaj naš susret učiniš Mubarek i naš razlaz nakon ovoga susreta Mubarek i da čuvaš svakoga od nas, da čuvaš našu braću i sestre koji nisu sa nama večeras i da čuvaš umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin rabbil alamin al-Fatiha.